Bismillahir Rahmanir Rahim. Suratu Tin. Suratu Tin ni sura ya tisina tano yenye aya nane vile vile. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anasema watini wa zaituni wa turi sinina wa hadha albalad alamin jibu la kiapo laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim na apa na tin na apa na zaituni haya ni matunda mawili yenye kuheshimika huko duniani na yenye hawasi na faida kubwa katika miili kiwiliwili cha mwanadamu waturi sinina na apa na turi jabali turi lenye kubarikiwa jabali ambalo alikuwa mtume Musa anipanda akipanda juu yake akapokea maagizo kutoka kwa Mola wake wa hadha albaladi lamin Asema Mwenyezi Mungu hapa na huu mji wenye amani, mji wa maka Jibu la kiapo kad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Tumemuumba mwanadamu katika uzuri wa umbile. Tumemuumba katika umbile lilozuri tofauti na viumbe wengine wote. Thumma radadnahu asfala safilin. Na kisha lakini anapozeeka tunamrejesha katika hali ya uchini umbile la chini, udhaifu illa alladhina amanu isipokuwa wale waumini waumini wao hawarudi chini waumini ambao waamini Mwenyezi Mungu waamilu salihati na wakafanya mazuri wao hawarudi chini kabisa kabisa falahum ajrun ghairu mamnun wao malipo yao yanaendelea bila ya kupunguzwa fama yukadhibu ba'du biddin ni kitu gani kinachokufanya wewe ukadhibishe e, baada ya hayo kuyote kuyathibitisha kitu gani kilichofanya ukadhibishe bidini siku ya malipo alaysa Allahu biahkamil hakimin hakuwa Mwenyezi Mungu hakimu wa mahakimu Mwenyezi Mungu ni hakimu wa mahakimu sisi ndio hapa tunatakiwa sisi waislamu tunaposoma sura hii tukifika hapa tufuatishe na kusema bala wa ana ala dhalika minashahidin Mwenyezi Mungu ndiye yeye hakimu wa mahakimu na mimi juu ya hayo ninakiri sadaqa Allahu alazim